Ես ստացել եմ իմ գիրքնվերը։ Շնորհակալ եմ համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնորեն Հերմինե Ավակյանին Խրիմյան հայրիկ շատ թանկ գրքի համար։ Ես դեռ չեմ նվիրել, բայց գիրքս վաղուց ունի հասցեատեր։ Իհարկե, գիրք միշտ կարելի է նվիրել առիթներով ու անառիթ, բայց այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրն է եւ այն այլևս զուգակցվում է գիրք նվիրելու բարի ավանդույթի հետ, որովհետեւ հենց այդ օրը փետրվարի 19-ն է սահմանվել գիրք նվիրելու օր։ Սահմանվել է Հայաստանի գրողների միության երջանկահիշատակ նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 2008 թվականին։ Ամեն տարի տոնին միանում են մեծ թվով գրասերներ ու ընթերցողներ, եւ տոնն ավելի մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում, արձագանք գտնելով հանրության լայն շրջաններում եւ ստանում է համազգային բնույթ։ Գրադարաններում, դպրոցներում, մշակութային տարբեր միջավայրերում անցկացվում են գրական միջոցառումներ, հանրային ընթերցումներ, գրական երեկոներ, հանդիպումներ հայտնի գրողների եւ ասմունքողների հետ գրքեր են բաշխում մարզային եւ համայնքային գրադարաններին։ Տոնը նպատակ ունի ընթերցանության եւ գրքի նկատմամբ սերը ժառանգել նոր սերունդներին, նրանց հաղորդակից դարձնել գրականությանն ու հոգեվոր մշակութային արժեքներին։ Օրվա տոնական հիմնական ավանդույթը մտերիմ մարդուն որևէ հետաքրքիր գիրք նվիրելն է, դրանով մեր եւ մեր մտերիմի մեջ արթուն պահելով ընթերցողին, այնպես որ բարեկամներ, ստացեք եւ նվիրեք գրքեր գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ։ Այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 153 համյակն է։ Նա քիչ է ապրել, ընդամենը 54 տարի, բայց շատ է գրել ու շատ է ընթերցել։ Նա ընթերցել է հայ եւ օտարազգի հեղինակներին, կատարել վերլուծություններ, թարգմանություններ, անձամբ ծանոթեր եւ շփվել է ժամանակի մեծերի հետ։ 1899 թվականին նրա նախաձեռնությամբ Թիֆլիսում ստեղծվել է Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամներն էին Հովանես Թումանյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Ղազարո Սաղայանը, Ավետիք Իսահակյանը, Նիկոլ Աղբալյանը եւ ուրիշներ։ Որոշ ընդմիջումներով խմբակը գործել է մինչեւ 1908 թվականը Հայաստանի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը մի առիթով ասել է. Անդրկովկասում չկար գրողների միություն, սակայն Թումանյանը ստեղծել է Վերնատունը, որը ինքնին գրողների միություն էր։ 1912 թվականին արդեն Թումանյանն ընտրվել է հայ գրողների նորաստեղծ Կովկասյան ընկերության նախագահ։ Պատահական չէ, որ հենց այսօրն է հրճակվել գիրք նվիրելու օր եւ այսօրն են պատրաստում գրական զանգվածային միջոցառումների։ Գիրք նվիրելու օրվա նախորյակին գրքեր ստացան նաև Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության սաները կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ են գիշերօթիկի մանուկներն ու պատանիներն այս անգամ հաղորդակցվելու օգտակարին եւ գեղեցիկին։ Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջի Խարությունյանը երեխաների հետ շատ անմիջական ու ջերմ շփման եզրեր գտավ։ Վարկյանների ընթացքում նրանց սիրելի papիկը դարձած դերասանը բացատրեց, թե ինչպես է ձևավորվել գիրք նվիրելու բարի ավանդույթը եւ թե ով է Հովանես Թումանյանը ապա դերասանն արտասանել է Թումանյանի գործերից՝ Միկաթիլ Մեղրը, Բարեկենթանը, Պողոս Պետրոսը, Սուտլիկ Որսկանը, Զախորտ Փանոսը։ Բարեկամներ, լսենք Պողոս Պետրոս բալադը Քաջիկ Հարությունյանի ընթերցմամբ։ Վաղուց շատ մոտ էր երկինքը երկրին, եւ լսում էր դեր մարդկանց դերնինքը, Էլ լավ ժամանակ երկու մանուկներ ունեին միջար, միան սիրտ խորտմեր։ Կորե գնացեք աշխատանքարը։ Աշխատանքարեք ու եկեք կերեք։ Ինչ եք վերթապել անգործու անբան, հասած տղեկ եք 5-6 տարեկան։ Այսպես բարգացավ մի օր խորտմերը, ճիպոտը տվեց, գրկեց խորտերը։ Անհանգիստ խորտեր ամառվա շոգոր, կետարին, փախանն կան սարուզոր, նրանց հետևից լալով հևալով, փոքրիկ որբերը քարեկար գալով, վազը են տալիս անտառը միջում, վազը են տալիս ու իրար կանչում, «Պողոս գտար!» Չէ, Պետրոս գտա, չէ։ Շատ որման եկան, թեփսները հոգնեցին, եկան խորտմոր լալով պատմեցին։ Նանի, այլանի, կորան որդերը։ Վայ! Գետին անցնեք ճիչած խորտները, թող դուք կորշեի քորթերի տեղը, անտակ զորի մեջ, անշաշքարի տակ, մի արշ պատահիր, մի կացար, մի կեր, որ չէի տեսեք դեր շուկով եկել, դե շուտ գնացեք, գնացեք կորեք, միջև չգտնեք խորթերը բերեք, Очкиш չերևակ, այ աչքիս փշեր։ Դու քեզս կսպանեմ ես գիշեր։ Ու ճիպոտն էլ ետ իրենց թաթելին, հոգնած ու սոված արծոտ մայտերին, փոքրիկ որբերը անտարի միջում վազ էին տալիս, վազ էին տալիս ու իրար կանչում։ Պողոս գտար, չէ, Պետրոս գտար, չէ։ Անտեր հորթերը չկան ու չկան։ Ճարները գտրած խղճները եկան լալով չոքեցին, Տեր Աստված ասի, ինչ կլի գտաս, գոնե թվեցաս, թվերտաս թրչենք, թրչենք ու կորչենք, որ էլ չտեսնի մեզ մեր խորդները, մինչև որ գտնենք կորասորդերը։ Հենց ասին չասին ամնեղ բերանով, Աստված որոտած իր գտոտ ձայնով։ Ահա ձեզ թևեր սիրուն երեխեք, թրջուններ դարեք, թրացման եկեք, որ էլ չտեսնի ձեզ ձեր խորդները, միջև որ գտնեք կորած որդերը։ Հենց ասին չասին, անմեղ բերանով, աստված որոտած իր գթոց ձայնով ու թևեր առան թրջուններ դարան, ու թևեր առած թրջուններ դարած, դեր մինչև սուր ծվում են մնչում, մեկ մեկու կանչում, պողոս գտար, չէ, պետրոս գտար, չէ, ուրու, ուրու, ուրու, դուք լսած կակ, իրիկունները մեկ-մեկ ցիտը կանչում ու այ այդ ցտերի մասին է գրել Հովանես Թումանյանը Չնայած գրեթե բոլորը լսել կամ կարդացել էին այդ գործերը, գիշերօթիկում Քաջի Խարությունյանին լսեցին մեծ ուշադրությամբ եւ հետաքրքրությամբ։ Ասմունքող Պապիկը նրանց հետ զրույցում ասել է, որ Թումանյանն ամենայն հայոց բանաստեղծն է, որը գրել է փոքրերի ու մեծերի համար։ Նրան ճանաչում եւ սիրում են փոքրերն ու մեծերը, նրանից սովորում են բոլորը։ Նա գրել է արձակ եւ չափազոս ստեղծագործություններ, որոնք շատ հեշտ են ընթերցվում եւ մտապահվում, եւ խորհուրդ է տվել մանուկ մեղրատներին ու պատանիներին շատ ընթերցել։ Երիտասարդության բաժնի պետ Արևիկ Հովսեփյանը տեղեկացրեց, որ հաշվի առնելով երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները նախատեսել են համապատասխան նվերներ։ Փոքրերին բաժանվել են կապիկի եւ փիսիկի արկածներն անտառում հեքիաթ գրքույկը, ներքիրինքը տալբոմ տետրը, իսկ դպրոցականներին ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներ, որոնք կօգնեն ավելի հեշտ յուրացնել դպրոցական ծրագրի թեմաները։ Երեխաներն ուրախ էին նվերների համար։ Նրանք անմիջապես բացեցին գրքերն ու փորձում էին աչքի ազգացնելով ծանոթանալ բովանդակությանը։ Գիշերօթիկի ավակ դաստիարակ եւ հոկեբան Նուշիկ Բաբայանը նշեց, որ գեղարվեստական դաստիարակությունը երեխաների կրթության եւ դաստիարակության կարևոր բաղադրիչներից է, որին մեծապես օգնում են գրականության, նկարչության, երկերաժշտության խմբակներն ու արտադրոցական պարապմունքները։ Նա համոզված է, որ ստացած գրքերը եւս լրացուցիչ հետաքրքրություն կստեղծեն, զարգացնելու նրանց գեղագիտական ճաշակը, մտահորիզոնն ու աշխարհ ճանաչողությունը, իսկ Թումանյանն անառարկելիորեն բոլոր որ երեխաների սիրելի հեղինակն է։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք նորից լսել Քաջի Խարությունյանին, այս անգամ բարեկենթանը։ Ժամանակով մի մարդու մի կնիկ են դինում, այս մարդը կնկամն է ասում, շաշես, կինն էլ մարդուն ասում, որ ասում եմ շաչես, շաչես էլի։ Ու միշտ այսպես կռվելիս էին։ Մի օր այլ մարդը շուկայից եղոբրին զառնում, տալիս մշակի շալակը վերում տուն։ Կինը տեսնում ու բարգանում է, որ ասում եմ շաշես, շաշես էլի, այսքան եղնը բրինձ ինչի համար ես արել բերել, հորդ կերեղն ես կատարելու, թե տղի դարսանիտ ես անելու։ Այ գնիկ ինչ է շաշաշ խոսում, տարպա հելի բարի կենթանի համարա։ Ես բարի կենթանովա։ Հա, որ ասում եմ շաշա, շաշա։ Միջև հիմա չի իմանում թե բարի գետան ինչ բանա։ Դո Չարլզ Մարկոսի թորնա։ Այդ թողը մեծ Չարլզ Մարկոսի թորան գլխին։ Չարլզ Մարկոսը բրեշակ չունե որ եղնու բրինձը մեր տանը պիտի պահեն։ Էսկինը հանգստանում տանում պահում եմ։ Անց է գնում որոշ ժամանակ մի օր էսկինը պատշկամբում իլիկ պատտելիս տեսնում եմ մի մարդ փողոցով վրաս վրաս անցնում է։ Մտածում է կա չկա բարի գետան էս մարդնա։ Ձերքը դնում է ճակատին ու ձեն տալիս ախպերացու։ Ի ախպերացու։ Իլամիկանգնի ես մարդը կանգնում եմ ախպերացը բարի կենթանը դու հոչես ես մարդը տեսնում որ սրա ցալը պակաս է ասում հա ես եմ բարի կենթանը քույրին ջան ի՞նչ է պատահել Էնա պատահել որ մենք կծառան չենք որ քո եղնու բրինձը պահենք ինչքան պահեցին քերիկա հա, չես համաչում ինչու՞ ես գալիս քո ապրանքը տամես հա քույրին ջան ինչ ես բարկանում ես հենց ձեր տունն եմ անցել չէի գտնում հա դերիտա Ես մարդը մտնում է սրանց եղնու բրինձը շալակում, գրում գծես անում երեսը դեպի իրենց գյուղ հայտան։ Մարդը գործից գալիս է կինն ասում, հա, իմ բարի կենթանի է եկավ։ Իրեն բաները իրեն սրսրի տարավ։ Այգելիկ, ինչ բարի կենթան, ինչ սեպա, ինչ էր ես խոսում։ Էն եղն ու բրինց էլի։ Վայ, ես քուտուն որ ասում եմ շա շա շա շա էլի, որ կողմը գնաց։ Այ այն կողմը։ Այս մարդը ձիանստում ընկնում բարի կենթանի հետևից։ Ճանապարհին բարի կենթանի հետ ամտիկ տալի տեսնում մի մարդ ձիով վրաս վրաս գալիս է, գլխի է անգնում, որ սա այն խելոք, կնգա խելոք մարդն է։ Եվ ոնը բրենձը թաքցնում այն կլ բեքարի նստում։ Այս մարդը գալիս է, բարի օր ախպերաս ու։ Հայ Աստծո բարին։ Ախպերաս ու, ես կողմը մարդ չի անցկացավ։ Հա, անցկացավ։ «Հա, Ինչ ուներ շալակին։ Ինչ ուներ։ Եվ բրինձ։ Հա, այդ այդ այդ ինչքան ժամանակ կլի։ Ա, բաբականի ժամանակ կլի։ Որտես քշեմ կհասնեմ։ Այ մարդ որտես կհասնես, դու ձիով նա ոտով։ Միջև կոծին 4 ոտո փողի 1, 2, 3, 4, մեր կոտը մեկ է, մեկ է, մեկ է, ես կգնաց գիտեմ։ Հա։ Ու հիմա ինչ անենք հա։ ախպեր ջան։ Ինչ պիտի անես, ուզում ես ջեր թող ինձ մոտ դու ովազ գուցե հասնես։ Հա, իշխելով բան ասացի։ Էս մարդը ձին թողում է բարի կենթանի մոտ ինքը ոտով վազում։ Շատ որ գնում է տեսնում է բարի կենթանը չկա։ Հետա գալիս տեսնում է ձինել չկա։ Քորը փոշման գալիս է դու։ Էն օրվանից միջև այսօր այդ մարդու կնիկ իրար հետ կռվում են։ Մարդը եւ օբրենձի համար, կինն էլ ձիու համար։ Բարիգեն տանել հերվիս նայում ու ծիծաղում է։ Բացվող ծրարներ հաղորդումն է եթերում։ Բարեկամներ այժմ լսենք Թումանյանի նամակ Նավետիկ Իսահակյանին, որը թվում է մեր օրերի համար ու մեր օրերի մասին է գրել։ Ես չեմ ուզում եւ չեմ կարող երկար ու բարակ գրել մեր երկրից, թեև դու հարցնում ես, կարճ ասեմ, մենք թե դրսից եւ թե ներսից քանդեցինք մեր երկիրը, գլխավորապես մենք։ Մենք եմ ասում եւ սրա մեջն է ճշմարտությունը մի մասը խաչագող սրիկաններ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը ապիկար թշվառականներ եւ չերևած մի բազմություն, գոնե մի խմբակ, որ վերածնվող երկրի շունչն ու բարոյական կարողությունը հայտնաբերեր։ Այսքան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք ոչ պատասխանի կանչվեց, ոչ պատասխան տվեց եւ շարունակվում է այժմ նույն մարդիկը, նույն ճանապարներով եւ ոչ մեկը գոնե անznասpan չեղավ, որ ապացուցաներ, թե գոնե ամոթ ու խղճմտանք կա այս մարդկանց մեջ կամ այս ժողովրդի մեջ, բայց ես ինչ եմ ասում, չկարողացան գոնե վշտանալ կամ վշտացած երևալ։ բարեկամներ եւ թողարկումն ավարտենք Թումանյանի հանճարեղ հարցով։ Մենք շատ ենք քարացել չկամության եւ չարակամության մեջ, շատ ենք ընտելացել ատելության մաղձի դառնությանը եւ դարձել ենք ատելի։ Միթե չենք կարող իրար մոտենալ, բարության աչքերով նայել իրար ու տեսնել իրար մեջ մեր լավ կողմերը, քանզի մարդ չկա, որ լավ կողմեր չունենա ու այսպեսով էլ կյանքը դարձնել քաղցր ու սիրելի։ Միթե դժվար է։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 19-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք